sam dobio. Tako smo dva dobili. Tako kreće da... A šta je samo za... da vuče, bro? Da, samo vuče, bro. Što? Tehnologija, ne? Da. Odlično. Ide gore puni brod, više ni gore brod. Gre puni brod, gore. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, draga braćo i poštovane sestre. Danas se nalazimo ovde u Kopru, u Luci, Jel se kaže u Luci? <laughs> Evo kao što vidite, ovdje imamo jedan ogromni brod. Gledajte kako je to veliko. Izgleda ogromna. Prava stvar. I... Mm, uglavnom, nešto sam bio razmišljao, a to jest kako postupiti kada čovjek preseli na jednom ovakvom brodu sredi mora. Šta treba točno uraditi? Pa hajmo pogledati šta treba uraditi. Rekao je Imam Ahmed o pitanju kada čovjek preseli na brodu koji plovi morem. Ljudi će sačekati ako se nadaju da će za njega naći mjesto kao što je ostrvo ili obala u koje ga mogu pokopati za dan ili dva i ako se ne boje da će mu se tijelo raspasti i istrunuti. U suprotnom, ako ne nađu mjesto za pokop, onda će oprati njegovo tijelo, omotati ga u kefine, namirisati i klanjati mu dženazu. Nakon toga treba na njegovo tijelo zavezati nešto teško i baciti ga u more. To je bilo sve za ovu epizodu serijala Kako ćeš postupiti. Ovo je naša zadnja epizoda. Allah vas subhanahu wa ta'ala nagradio na podršci i vidimo sljedeći put. Assalamu alaikum wa rahmetullah wa barakatuh.